E essa tua ser final. Cuando cae la noche ya se pone loca, sale con sus amigas, los encierra más a llorar. Cae la noche ya se pone loca, para, olvidar todo, lo que, le hizo mal. son sus amigas, que las buenas y las malas siempre están. Cuando cae la noche ya se pone loca, sale con sus amigas que se encierra más a llorar. Cae la noche ya se pone loca, para olvidar todo lo que le hizo mal. Cuando cae la noche ya se pone loca, sale con sus amigas que se encierra más a llorar. Cae la noche ya se pone loca, para olvidar todo lo que le hizo mal. Ah, ah, ah, ah, para olvidar todo lo que le hizo mal. no, lo que le hizo mal. Ella me dice que me quiere cuando la beso, pero yo sé que todo eso en verdad es mentira. Lo que ella quiere conmigo es solamente eso y tomarse un par de copas para alegrar la vida. Yo no la quiero como novia ni que sea mi amiga. Quiero jugar al mismo juego y que gane enseguida Si hay una duda que sea entre motel y auto, si hay un final feliz que sea una noche atrevida. Cuando cae la noche ya se pone loca, sale con sus amigas, y se encierra, vas a llorar. Cae la noche ya se pone loca para olvidar todo lo que le hizo mal. La noche ya se pone loca, sale con sus amigas, no se encierra más a llorar. la noche ya se pone loca, para olvidar todo lo que le hizo mal. Por eso canto, canto para bailar. Vida mía, sentimiento. Su novio la dejó y ella no va a quedarse encerrada en casa. Para ver si un día se le pasa toda la tristeza y la desilusión. Ella se pone linda un timbre son sus amigas Que en las buenas y en las malas siempre están Cuando cae la noche ya se pone loca Sale con sus amigas, no se encierra más a llorar Cae la noche ya se pone loca Para olvidar todo lo que le hizo mal Cuando cae la noche ya se pone loca Sale con sus amigas, no se encierra más a llorar Cae la noche ya se pone loca Para olvidar todo lo que le hizo mal ah, ah, ah, ah, Para olvidar todo lo que le hizo mal todo lo que hizo mal. Ella me dice que me quiere cuando la beso, pero yo sé que todo eso en verdad es mentira. Lo que ella quiere conmigo es solamente eso y tomarse un par de copas para alegrar la vida. Yo no la quiero como novia ni que sea mi amiga. Quiero jugar al mismo juego y que gane enseguida. Si hay una duda que sea entre motel y si hay un final feliz que sea una noche atrevida. Cuando cae la noche que se pone loca, sale con sus amigas y se encierra más a llorar. Cae la noche ella se pone loca